الحمد لله المذكور بكل لسان المشكور على كل إحسان خلق الخلق ليعبدوه وأظهر لهم آياته ليعرفوه ويسر لهم طرق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو الفضل العظيم والخير الواسع العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا ولا تعصوه وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من من تزكى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala, kamar yadda Allah ya mana wasiya da mu ji tsoronsa mai riko da abin da yake mai riko da addinin musulunci domin ita ce igiya wadda take dahir ba ta tsinkewa yan uwa mu tuna Allah mu rinka tuna Allah an bato mai yawa da tasbihi safe da yamma idan muka yi haka za mu zamanto muna cikin ulul albab ma'abuta hankula masu haske waɗanda suke ambaton Allah a tsaye-tsaye da kuma a zazzaune da kuma yayin da suke kwance mu zamanto muna cikin waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke samun nutsuwa da ambaton Allah domin da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa da ambaton Allah ne ake samun yayewar bakin ciki da damuwa kuma da ambaton Allah ne ake samun nasara zukata suke samun tabbata a lokacin da razani yake razana su don haka Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da yawan ambatonsa yayin da ake haɗuwa da abokan gaba wajen yaƙi ya ce ya ayyu hallabi na amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ya ku wanda suka yi imani idan kuka haɗu da wata runduna to ku dage ku ambaci Allah ambato mai yawa domin ku rabauta ambaton Allah da bawa yake yi ga mahaliccinsa yana cika zuciyarsa da farin ciki kuma ya sanya haske a fuskarsa kuma yana sanya Allah da kansa ya rinka ambatonsa Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani a kurkum. washkuruli wala takfurun ku tuna ni zan tuna ku ku gode mun kada ku butulce mu kuma a cikin alhadithul qudsi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangijinsa cewa Allah yana cewa ni ina cikin zaton bawa na da ni kuma ina tare da shi idan ya ambace ni idan ya ambace ni a cikin idan ya ambace ni wato a asirce a cikin zuciyarsa zan ambace shi wato nima a cikin raina idan ya ambace ni a cikin taro zan ambace shi a cikin taro wanda ya fi wannan taron da ya ambace ni a ciki wato shi ne almala'ul a'ala taro mafi ɗaukaka inda annabawa da mala'iku makusantan Allah suke don haka tuba farin ciki ya tabbata ga wanda ake ambatansa a gaban annabawan Allah da manzanni da gaban mala'iku irin su jibrilu da mika'ilu da sauran almukarrabun da masu ɗauke da al'arshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu kaɗaita Allah sun riga kowa sai sahabbai suka ce suwa ne ne masu kaɗaitawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne masu ambaton Allah da yawa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin wanda yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar misalin rayayye ne da matacce kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi samun arziki wane ne mafi samun arziki da samun cetonka ya rasulallah sai ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah yana mai ikhlasi daga zuciyarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk maganarsa ta ƙarshe ta zamanto ita ce la ilaha illallah wannan zai shiga aljanna don haka ake laƙana ma kuma yayi umarni sallallahu alaihi wasallam da a rinka wato ambaton la ilaha illallah a wajen waɗanda suke jiya wanda alamun saukar alamun fitar rai suka zo gare shi domin ya tuna ya zamanto shi ne ƙarshen abin da zai faɗa to duk wanda ya zama daga cikin mafi girman samun taufiƙin mutum ya yi wannan kalma yayin saukar yayin fitar rai shine wanda ya zamanto a rayuwar nan ya kasance yana yawan ambaton Allah domin duk wanda ya duk wanda ya yawaita wani al'amari to zai saba da shi har ruhinsa ya zamanto ya ginu akan har ruhinsa ya wato ya ginu akan haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma to kamar ya yanta wato rayuka kamar ya yanta mutum hudu ne daga cikin zurriyar annabi Ismail kuma ya ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a kowace rana sau ɗari to kamar ya ‘yanta wato bayi goma ne kuma a rubuta masa kyawawan ayyuka ɗari a kankare masa miyagun ayyuka ɗari kuma wannan abin da ya yi zai zamanto masa kariya daga shaidan a wannan rana baki ɗaya har sai yamma ta yi kuma babu wanda zai zo da aiki da ya fi shi falala sai wanda ya zamanto ya aikata sama da haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a harshe masu nauyi a mizanin ayyuka ababen so ga Allah ar-Rahman su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdihi a rana sau ɗari za a yafe masa zunubansa ko da sun kai yawan kumfar teku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har wayo ya ce in faɗi in ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ya fi soyuwa gare ni da abin da rana ta fito a kansa shine duniya baki ɗaya kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam yanzu ɗayanku zai kasa ya yi ya tsororin aikin da zai ba shi ladan aikin kyakkyawan aiki dubu a kowane rana sai wani mutum daga cikin waɗanda suke zauna a wannan majalisi ya ce ta yaya za a yi ɗayanmu ya aikata ya yi tsororin aikin da zai ba shi ladan kyawawan ayyuka dubu a rana sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi tasbihi ga Allah sau ɗari Allah za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda dubu don haka mu ji tsoron Allah ya bayan Allah mu yawaita aikata waɗannan ayyuka na neman alkhairi masu girma na waɗanda suke ayyuka ne masu sauƙin yi mu yawaita ambaton Allah da zukatanmu da harsunanmu da gabanmu saboda zikirin Allah ya zamanto a cikin zukatanmu muna tsaye muna zaune da kuma muna kwance kamar yadda Allah ya yabo ga waɗanda suke haka mu zamanto koyaushe muna tunawa da girman Allah da ɗaukakarsa da cikar sunayensa da kamalarsu da kyawukansu da kuma kamalar sifofinsa da kamala ayyukansa domin a cikin kowane al'amari kowane abu da kake gani akwai aya ga Allah mai tunatarwa da Allah mai tabbatar da hujja a kan kaɗaituwarsa da girmansa da cikakken ikonsa kuma mai bayyana irin gurabun rahamar Allah da hikimarsa mu ringa ambaton Allah da harsunanmu da yawan faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuma mu sani cewa dukkan wani dukkan wani zance na alheri da aka nufi Allah da shi da aka nemi yardar Allah da shi to ambatan Allah ne hatta kalma wadda zaka yi ta wasa da matarka da nufin cewar kana neman ka faranta mata saboda samun yardar Allah saboda aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na cewar wanda ya fi kowa alkhairi a cikinku shine wanda ya fi kyautata ma iyalinsa wannan magana da za ka gaya mata ko ba babu da babu sunan Allah a ciki ta zamanto zikirin Allah mu rinka tuna Allah da gabobin ta hanyar aikata ayyukan ɗa'a da barin ayyukan saƙo, domin dukkan wani aiki da kuma dukkan wani bari barin aiki mummuna da aka yi to wannan da'a ne ga Allah da ya zamanto ɗa'a ne ga Allah da neman kusanci ga Allah to wannan yana daga cikin ambaton Allah kada mu zamanto cikin waɗanda wato zukatansu suka rafkana ga ambaton Allah suka biye masoyace soyacen rayukansu suka zamanto al'amarinsu kullum wuce iyakokin Allah ne mu yawaita ambaton Allah tun kafin ya zamanto an hana mu menene a hana mu mutuwa ta zo ko kuma wata fitina ta zo da za ta tsaya ta haramta mana ambaton Allah Allah ya mana ba saboda rafkanuwar mu domin yayin da mutum ya ramanto rafkanuwa gabarin ambaton Allah shine al'amarinsa to sai Allah ya sha makance tsakaninsa da ambaton Allah wal zubilla ku duba ku ga yadda idan mutum ya bar alkur'ani yadda alkur'ani yake masa nauyi kafin ya dawo gare shi to haka kada mu kasance waɗanda za su gafala ga ambaton Allah har ya zamanto ambaton Allah ya ne mana nauyi kada wani abu ya shagaltar da kada wani abu ya shagaltar da ku gabarin ambaton Allah la ya'ya wala dukiya wala wani abu wanda yake daga cikin kawa wato da ado na rayuwar duniya domin kama ayin da Allah madaukakin sarki yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala dukiya da 'ya'ya su ne adon rayuwar duniya amma kyawawan ayyuka waɗanda suke masu dawwama su ne suka fi alhairi a wajen ubangijinka a wajen lada kuma su ne suka fi abin da za a yi burin samun alhairinsa a wajen Allah to su ku albaqiyatu salihat dinnan wato ayyuka kyawawa masu wanzuwa su ne dukkan wani aiki na gari da kuma a gaba da wato a kolinsu ga baki shi shine faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billa. ana yayin da mutum ya lizimce ta yana tattaki yana zaune yana kwance to sai wannan ya zamanto shine mafi kyawun abin da zai tsururinsa a wannan rayuwa ta duniya ‘yan uwa mu sani cewar ambaton Allah ganima ce ambaton Allah riba ce kuma Rabkanwa ga barin ambatan Allah asara ce rafkanwa ga barin ambatan Allah taɓewa ne an ruwaito daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba su taba zama a wani majalisi ba wanda ba su yi ambatan Allah a cikinsa ba ba su yi salati ga annabinsu ba sallallahu alaihi wasallam face wannan zaman nasu da suka yi ya zamanto musu da na sani in ya Allah ya zamanto musu ta waya in Allah ya so ya musu azaba in Allah ya so ya yafe musu wannan zama zai zamanto musu wato tawaya wato a hani wato alheri shine an hana su samun wani alhaidi mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a cikin ambatonsa da kuma a cikin gode masa da kuma a cikin kyautata ibada gare su kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin wato a kowane hali ya sanya mu a cikin wato masu ambaton Allah da yawa maza kuma ya sanya iyalanmu cikin masu ambaton Allah da yawa mata waɗanda yake suke ganin suke samun ganiman lokutansu da aikata ayyuka nagari Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya ije mana wato ya kare mu ya tsirar da mu daga rafkanuwa gabarin ambatansa da kuma shagaltuwa gabarin abin da yake ba zai kusantar da mu ya zuwa gare shi ba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن, وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم بارك لنا في أمطارنا اللهم بارك لنا في موسمنا يا رب العالمين واجعله متاعا لنا إلى حين اللهم بارك لنا في, سرع في ضرعنا وزرعنا واصرف عنا أذاهما وبارك لنا في ضرعنا وزرعنا واصرف عنا أذاهما اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا ذا الفضل العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله